Gabón, Pepe Sónicoa. Gabón, Nane a... Bueno, ¿qué tal el reposar de haber reescuchado la pedazo de madeja Zara Puto Chino Maricón? Pues maravilla. Eh, Mary es aparte. <laughs> So sorry, so sorry. <laughs> Eh, eh, nos encanta esto, ya nos pasó con Nuria Graham con Janelle, Monet, Moni, Monada. Y teníamos que decir Mary Jane. <laughs> ah, con el punk también nos pasó. ¿Te acuerdas? Que tuvimos una madeja que nos dijeron que no se dice punk, se dice punk. Ah, sí. Bueno, sí, ahí fue un poco crítica. Algo tienen que decir Algo siempre. Tienen que decir, Algo tienen que decir. Total. Baina gaur Bye, bai, Bye, bai, ez? Eta zergatik aldatu dugu hizkuntza? Ez dakit ni, agian sorpresa bat da gaurko programan ere bai. Ah, bai? bai? Zer egingo dugu? Ba, geratu zaigu hor tinteritoan ere bai, Euskal, bueno, Euskal musika ez euskera egindako musika. Euskal mm. musika euskera egindakoak? Bai, e, Euskal musika bai egin genuen madeja bat. Bai. E, izan zen e, belakorena. Belakorena, bai baina gaur pasu aurrera emango dugu, ez Bai, bai. Bai, bai, gainera zurekin orain euskeraz berbetan. Bueno, egingo ditugu zatitxo batzuk. Bai, ez dena dena. Ez. Joango gara txandakatzen eta jolasten. Bai, eta, bueno, e, beste sorpresa bat daukagu. Super sorpresa. Gure lehenengo elkarrizketa. Uau. Uh. Bai, bai, Luisoniko atorri da, vamos, ha venido arriba. <laughs> Eta eh, karri du super gonbidatu bat. Beraz, gonbidatzen zaituztegu programaren bukaerar arte egotea hor adi-adi irratean, ze flipatuko duzue, bueno, ezke superartista bat ekarri dugu, bai. eta gainera izan da gozada bat berekin elkarrizketa egitea. Bai, bai, bai. Bueno, ba, beti bezala, bai. hasiko gara, nezonikoa? Hasiko Hasiko gara. Laro gita irratian? Madeja sonikoa. la vanguardia sea en euskera es más importante que 20 discos de la música tradicional. La lengua siempre está unida al prestigio que se le da. Zuk abestiak egiten dituzu, eta ederra da ikustea beste forma batzuk hartuta bidea egiten jarraitzen dutela. Erori banaiz ere, gorantz erori naiz, nola urazalaratzen diren arrainak La canción tiene que mezclar letra y música bien. A veces corren el peligro de que no lleguen a ser canción hay cosas que no se pueden decir en una canción. The category is naiz baina, zindan iralekua, handiaren izua. Larogeita mazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Larogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Iaio naiz baina, zindan iralekua, handiaren izua, noren nada mundua. Iaio naiz baina, zindan iralekua, mundu mailako. Guerra intimo etalats latz baten Beste behin zeure buruari Presagio Madeja intensa. Melancólica subterránea. <laughs> Vamos a situarnos, vamos a agarrarnos <laughs> bien para este viaje. Porque si dedicamos una madeja a nuestra queridísima Polly Jean Harvey... No la es, gure euskal música madeja honetan, PJ Harvey dunari, dedica tú. Merecido. Hombre, vaya. No es fácil saber qué elegir de un artista que ha aportado tanto al panorama rock, post-rock, post-folk de aquí y de allá. <laughs> Y como ya estamos jugando en las últimas madejas. No sé si os habéis dado cuenta. Que estamos haciendo un programa de autor, autora. Así como hacen en Radio 3, que por eso luego nadie les puede sustituir a, las que hacen el programa, pues así nos va a pasar a nosotras. Estamos en un proceso de empoderamiento en esta segunda temporada que nos da igual lo que digan los medios, decimos lo que nosotras queremos. Así que no vamos a hacer una madeja de genealogía lineal. No. Y es que además la propia Anaria Nesónicoa nos invita a no hacerlo así. Totalmente. En una entrevista, Anari decía, en una cultura como la nuestra, pecamos demasiado de esto. No me imagino a un periodista preguntando al señor Chinarro por José Luis Perales. Si haces la genealogía, puedes ver una cadena, pero no creo que siempre venga una cosa directamente de la otra. Subrayamos esto. <laughs> Nera bezaroan, bateria bat erosi eta pixiz enkanten gainetik hotzen azten da. Bai, akauzazte lagun eta taldekideekin, sit, sick out taldea sortzen dute, ingelesa zabesten dute, eta askoitiko matadeixe hartzen dute zede moduan. Mm, zuk ezagutzen duzu hau, ez da? Bai, da, brutala. Bai, askoitin dagoen ba, matadeixo e, zahar bada, eta, bueno, nik ez dakit zenbat urte dara matzan herriak hartu duela espazio kultural moduan, eta nabaritzen da herriak sortutako espazio badela. Mm, bai. Eres jarriko dut zerrendan. Bai, dazkagu <laughs> gauza asko entzuteko, ikusteko, bizitzat, bizitatzeko. Bai. Bueno, seguimos porque a la Facultad de Filología a se lleva una guitarra y deja ya un poco atrás a las baquetas. La literatura y poesía siempre presentes, empieza a escribir y a componer sus primeros temazos. Y en unos añitos después de irse a Gasteiz sale su primer álbum, Anari. Mata Deixe, Bomberenea, Putsuzulo, Errekaleor, eta beste hainbat izan dira anariren eszenatoki eta etxe batzuk. Nire bizitzan hartu dutan, nere bizitza musikalean hartu dutan erabakirik eh, garrantzitsuna eta eta onena, dudarik gabe, esan dezaket, da e, nire diskoa roketik eta kasu jarkorretik edo, zetorren jendearekin grabatzea eta erabaki hori hartzeak, ba nik erabaki gabe zirkuito bat e, e, aukeratzea zuen. Gaztetxetako zirkuitoa, eta erabaki horrek eman duena e, oso, oso, oso, oso garrantzitsua da. Anesonikoa, mm -hmm. es una pasada escucharla, eh? Ba, a mi... me, lleva a eso, un imaginario, un ritmo, una cadencia, un baile. Sí, es, que es como su, su carrera, su manera de estar, de expresarse. Esta oportunidad que estamos teniendo también en esta segunda temporada de escucharlas también, no solo cantando, sino expresándose en su manera de, de hilar a la hora de entender la música y también a Nari la escucharía en un concierto y en, una charla, vamos. En bucle. Sí. <laughs> bueno, se toma, suelen tomarse tiempos de reposo entre disco y disco para sentar y empezar a hacer otras cosas. De hecho, ahora mismo anda un poco en eso, en ese momento, entre álbum completo y álbum completo. Y ese es el ritmo que se marca la banda para grabar los álbumes y hacer sus giras. Melancólicas compañías. Gabon, anari gara. Horrela esaten eta hasten dira askotan kontzertuak. Taldea aldatuz joan da, denboran zehar, albun eta zuzeneko bira batzuetan, baina gaur egun hor jarraitzen dute, anari alberdi bera. Mikel Abrego. Xavier Olazabal Drake. Ander Mujika. Eta, eta Marian Hortado. Ander Mujika buruz. Agia da. Gero agosakona goian. Beti euskal musikal gile potente zinguratuta. Sei album orain arte, 2018 garren urtean, Adarra Zaria jasotzen du anari. Oh, yeah. Adarra Zaria... <laughs> Lehen esan dugu, paralelismo bat izan lako Las Victuar. De la Musique. De la Musique, baina ez. ez da donostiako udalak eta Edo minekin, <laughs> minzariekin ere, baina ez. <laughs> ez ni ustut gauza garrantzituagoa dala, eh? Donostiako udale, baina Donostiako kultura elkartearen bidez, euskal musikarien ibilbidea omentzeko urtero ematen den saria da, eta e, anari erreferente izan diren Ruper Ordorika eta Benito Lertxundi eta Mikel Laboak jaso zuten sari hau. Wow, potente. Bai. Berak jaso zuen bere lan, ibilbide eta euskal musika gintzan egin duen ekarpenagatik. Hmm. Los premios son raros. Me costó reaccionar y responder. Yo ya me he sentido reconocida. Estoy muy satisfecha y agradecida con lo que me ha devuelto la música, aparte del público o la crítica. Una forma de vivir, conocer a mucha gente, poder ser testigo de Recaleor en gastéis y otros muchos sitios, que esto lo añado yo. <laughs> Es que esto hablábamos antes que se nota, ¿no? En su manera de estar, de sentirse dentro del mundo de la música, la oportunidad, ya veremos después a través de la música, de traer a esa artista que tanto ha escuchado, de rodearse de la de esa familia que ha creado ella, ¿no? Eso es. Por su manera de hacer hmm. y por elegir, como escuchábamos en esa entrevista, ¿no? Por elegir un camino y unos lugares donde, donde empezar ese camino. Hmm. Hmm. va Hmm. Ba, musikarekin jarraituko dugu, hmm. berak esaten duenez, Musikari ikarragarrizko importantzia ematen diot, baina niretza, kanta da bakarrik gitarrarekin, ahotsarekin eta aitzekin egiten dudan hori. Egoera horretan bilatzen dut, egoera horretan ematen dut aurka e- aurkitu aurkitutzat. Bai. Eta nire publiko aldatu egin da. Lehen nagusiki erreferentzia musikalitetik zetorren entzuleak nituen eta azkenaldian berriz esango nuke letretatik iritzi direla entzule asko. Orain kostiente, banaiz. Gaur, zebra diska zoragarritik aukeratu dugu kanta. Bai, diska honetan, edo diska hau, Joseba Sarrion handiaren testu batzuetatik jaiosan. Eta bertso batzuk? Botako ditugu. <laughs> Zebrari galdetu nion, zer zarazu? Beltza zerrenda zuriekin? ala zuria zerrenda beltzekin. Eta zebrak erantzun egin zion. Zu ona zara oitura txarrekin, ala txarra oitura honekin. Soriontzua zara egun tristeekin, ala tristea egun soriontzuekin. Pasada bat. Anari? Aingura egodunak. Erori ba goran zer hori naiz Nola ura zalara zen arrainak hiltzean Zuzak beste dena berriz goratz nara man zamastuna hain egoduna Zer hortzeko behar Horrez gare lako izten diogu elkarri Oinez ikasi ordu poegan música en contexto. Eta hildotik tira egingo dugu eta miren narbaizaren proiektu pertsonalean tu gara. Maiz. Oh, yes. Es mice, maiz. Maiz esan <laughs> ¿está? Bueno, a esta Eibartarra nosotras por lo menos la conocimos en ese maravilloso proyecto que compartía con Ander Mújica. Hablamos de Napoco Iría. Pero en 2017 el dúo se separa y cada uno de ellos pues sigue caminos diferentes. Todos ellos se dan lugar en esta madeja porque Ander es guitarra de la banda de nuestro artista Estambre y Miren es nuestra siguiente parada con su proyecto Mais. Artistas que necesitan despegarse de su grupo para poder componer en libertad, diría nuestra Elena Tonra. <laughs> Oh, Ba, bakarkako proiektua bai, hau miren arbaizarena, baina musikari eta lagunez ondo babestua. Joseba Belenuar, Ilargi Agirre, Ibaiko Gortza, mirenen hitzetan. Zalto handia da bakarka e, egitea eta denak behar du lagundu. Talde barruan botere harremanik ez egotea, elkar zaintzea. Bai, musikari onak, baina lagunak ere bai, ez? E, zaintza hoietan egoteko. Hmm. Ba, miren arbaiza, euskal musika gintzan, erreferen moduan, erreferente moduan hartzen dute beste emakume musikari batzuk. Eta naiz eta berak emakume musikari etiketa ez asko gustoko, berak ere bai, bere inspirazioak partekatu ditu. Bai, hor berak esaten zuen gure etxizera katartika eta autoexigente PJ Harvey Gure gaurko artista brea anari pilei jarbi euskalduna. Mm -hmm. Eta mirenen hitzetan jarraituko dugu. Bai, berak esaten da hau emakume referenteak barritugula, eta emakumeak taularatzeko antolatzeilez gain, guk geuk aldatu behar dugu. Ez hainbeste garantzia eman esango dutenari, eta esan dezatela nahi dutena. Oso potentea, bai. Bai, bai. Oso argi, konkretua, Eta, bai, esan dezatela nahi dutena. Esan <laughs> nahi duguna, hemen egiten <laughs> pues dos álbumes hasta la fecha, Mais eta Sillar prinzak y en una entrevista que también le hacían a Miren, le preguntaban por la exigencia a la hora de componer. Siguiendo un poco con esto que ha rodeado también a la figura de PJ Harvey, a ver qué dice Miren. Cuenta, sí, me preocupa aportar Siempre hay que hacerse esa pregunta. Tenemos la obligación de escuchar lo que se hace, lo que se ha hecho y tras ese ejercicio buscar nuevos caminos que nos llenen el alma. Si no, estamos condenadas a repetir las mismas fórmulas cómodas, pero creativamente vagas. Sí, de hecho, de esta entrevista había como más cosas que ella iba diciendo y, me gustó esta parte, ¿no? De, escuchar y reescuchar lo que se está haciendo y de ahí rescatar para coger nuevos caminos, ¿no? Hmm. Como ahora igual es más fácil eh, autoproducir pequeñas cositas y difundirlas, ¿no? Por la tecnología que hay, pero bueno, que haya, le, le parece importante que haya esa escucha y esos silencios para luego hacer otras cosas. Hmm. Gaur, bere ausardiarik ez kanta ekartzen dizuegu, maiz albuma irekitzen duen kanta potente hau. Bai, e, mirenek esaten zuen, ba, beldurra dukizuela, e, lehenengo kanta moduan jartzeko. Letra eskorra da zieran, baina argian diko bukaera batekin. Ba, bere hitzetan, kanta hau utxika azten doa, perkusioa sartzen da, gero bateria, eta azkenean beste ahotsa mhm. gehitzen da barruko bi ahotsen elkarrizketa izango balitz bezala. Bai, bai, hain potentea iruditu zaigu, e, entzungo duzuela, baina nahi dugu irakurri ere bai, bertze batzuk nahi dugu irakurri. Bertxolari sonikoa Ausardiarik ez, beldurrak gainezka. Geroak, ekarriko duenaren kezka. Horrela jarraituko duzu maite? Barrura begiratzen azten zaren arte. Maiz? Ausardiarik ez. Ausardiarik ez. Then. seguir tirando del hilo anesónico a... Sí, nos adentramos en el capítulo de collaborations. Pues en este caso, nuestra artista estambre, por otros motivos, estuvo a punto de salir en anteriores madejas. Sí, como ya hemos nombrado, por un lado, por todo lo que nos recuerda al espíritu vital y musical de PJ Harvey. Y por otro, cuando andábamos en la madeja de Tulsa, precisamente ahí, justo por capítulo colaboraciones, estuvimos a punto de elegirla porque participa en la canción Araña de Tulsa. Sí, pero mm, eh, claramente Anari merecía una Hacker, pero vamos, propia, propicia. Para ella sola. Hombre. Porque esto, Anesónica, tenemos que decirle a nuestra querida comunidad hmm. que a veces hacemos estos pactos de no agresión. Sí. Que nos vamos <laughs> diciendo con quién nos gustaría hilar y si de repente hay un artista que nos encantaría hacer madeja, que decimos... Que no, que no, que eso para madeja, para grupo estambre, banda estambre, artista estambre. Es que son categorías. O eres parada o eres artista estambre. Eso es. Las dos cosas no se pueden. <laughs> Pues hoy vamos a hablar del dúo que formaron Anari y Talía Cedec. sí. Decía Javier del Corral en Mondo Sonoro que ambas artistas son como esas almas mitológicas, habitantes, distantes de un mismo reino, que el destino ayuda a cruzar. Es como si hablara de ti y de mí, de Sónico. Esas dos almas mitológicas que se dan... Con voces oraculares. Así es, el destino nos tenía que unir. <laughs> Sabemos que Anari ya seguía al artista estadounidense en los tiempos en los que giraba con la banda que le ha dado sus mayores éxitos, Como allá por los 90. Pues venimos diciendo una y otra vez que estas dos artistas parecían condenadas a encontrarse y Anesónico, cuéntanos cómo sucedió ese encuentro. Pues compartieron un cartel en un concierto en Guernsey en 2019. No es la única pareja que se encontró ahí, ¿verdad? <laughs> y siguieron el año con una chiqui gira conjunta ofreciendo cuatro conciertos por diferentes salas de la escena vasca. Después materializaron su admiración mutua grabando un single conjunto. Y en ese single es bonito porque ambas se fueron compartiendo composiciones, una le dejó una canción a la otra y viceversa. Uh se apropia de Ariak, Stones y Anari de Lader, que es la que escuchamos de fondo. Todo ello en la compañía de la banda de músicos que suele acuerpar a Anari. Sí, en la grabación estaba Ander Mújica ya la andábamos mencionando en anteriores paradas, vamos a escuchar a Thalía en su proyección en solitario. Being Here and Gone es su primer álbum en solitario, celebrando que se han cumplido 20 años que se ha vuelto a reeditar y de él los queremos compartir esta pieza. Talia Sedek, 1926. laurogeita mazazpi irratian. Madeja sonikoa. Oinentzungo duzun hau Uf, ¿cómo te quedas con estos primeros versos versionados? Música potente, versos potentes. Pues ya anunciamos que esta es una parada muy especial para todo el equipo de no Madeja Sónico. Una parada donde muchas de nuestras artistas sónicas se enmarañan. Téjeme, déjeme esa madeja. Porque nos encanta tejer y tejer y tejer y ver esos vínculos que se producen entre unas artistas y otras. Totalmente. Cómo se compaginan, cómo crean. Escuchamos de fondo a Nari versionando a nuestra siguiente parada. Pues vamos a ver cómo lo hace Nari. A ver, a ver. entzun hau Oin entzungo duzun hau entzun zen behin irulegin Entzun zen oionen Entzun zen herri berri Pues creo, Pepe Sónico, que no hay mucho que ocultar. que por fin nos toca pararnos en... Nacho. Vegas. Oh, pues sí, por eso es una parada muy especial para todo el equipo. Es muy difícil cuando te toca un artista así. Bueno, ya veremos a ver qué nos sale. Pero antes de darle al artista que forma parte de la parada, vamos a seguir enmarañándonos. Sí, y es que vaya coro y vaya banda que se marca a Nari en esta versión, ¿eh? Sé yo de muchas amigas que tengo que le encantaría estar metida en ese coro. <laughs> bueno, en esta versión tenemos a los coros, por ejemplo, a Miren Narvaiza. Mais, que luego hablaremos de ella. De la que ya hemos hablado. Ah, vale, ya hemos hablado, es Nada, nada, no he dicho nada. Tenemos también a Maite Arroita Jauregui, Gure Mursego. Artista a la que ya visitamos en la madeja dedicada a Tulsa y las tres artistas sónicoas, Mursego, Mais y Anari, no solo comparten con Nacho el haber versionado esta canción. No, por ejemplo, Mursego y Nacho estuvieron juntas en Ciudad Vampira, que sí, que está grabada y editada en un disco de Nacho. O si rastreamos un poco por YouTube, pues les vamos a ver colaborando juntas, por ejemplo, para la Fundación Robo. Y por ejemplo, los vínculos con Miren Narvaiza, con, con Mais, se entrecruzan gracias a músicos como Joseba Irasoki o Ibai Gogorza. Y entre nuestra artista estambre, Anari y Nacho, además de esta canción que tenemos de fondo, Anari ya antes solía versionar otra canción de Nacho, Cerca del Cielo. Hmm. Son más de dos décadas en las que ambos artistas han declarado su admiración mutua. Antes estábamos diciendo que Talia Sedek quizá era el alter ego de Anari. Bueno, pues en Nacho Vegas creo que podríamos decir que tiene su alter ego también por ahí. Y además yo creo que Sónico, bueno, a mí me parece que los dos tienen una manera de cantar y de pronunciar, ¿no? Como con esa cadencia y ese, ese tempo muy similares. Quieren contarnos su historia y se toman su tiempo. Sí. Totalmente. Ahora ya sí. Vamos con Nacho. Pues hablar de Nacho, es lo que veníamos diciendo, es un artista que nos lleva acompañando tantos años. Tiene ya una discografía tan grande que no va a ser posible resumir todo lo que nos ha dado. No. Así que ha hecho aquí una parada maravillosa, poética, gure pepezónicoa. Porque es verdad que, algunos de sus versos se nos han ido quedando anclados, clavados en diferentes etapas de nuestra vida. Totalmente. Nacho, él transita por el dolor, <laughs> nos hace transitar por el dolor, la muerte, la desesperanza, con lucidez y sin miedo. Nacho reivindica la cultura popular, la colectivización de la música y el arte, la oficialidad, las creaciones de barrio, el compromiso valiente frente a la autocensura cómplice. Muere también la verdad si no podemos cantar. Junto a Nacho aprendemos, sentimos, cantamos. Cantamos que nos quieren en soledad, pero nos tendrán en común. Canciones que son como un panfleto bomba. Canciones para intentar atrapar con las manos el aire. Y así nuestras penas serán hoy canción, esas penas que llegan por torpeza. Multitudes haciendo crack, multitudes con una conciencia a punto de estallar. Y es que en la lucha, como en el amor, se vive en la pasión. Oh Señor, sin más solución que ser una más entre las voces rotas, que en cada derrota rompe aún más su voz. Y como resumen de la propuesta vital artística de Nacho, Nuestras almas no conocen el reposo, vida mía. Pero si hay algo que es cierto, es que te quiere un mundo entero con su belleza y su fealdad. Pues empezábamos con un suspiro esta parada y la acabamos igual. Entre todas las canciones que se podían elegir de Nacho, pues una... Has hecho un repaso maravilloso, o sea, wow, wow, wow, loca me dejas, Pepe yes. <laughs> Pues vamos a transitar por ideología, que es de estas que cada versus un trayazo y es un melocotonazo hecho de trayazos continuos. Pues para que hagáis un poquito crack. Nacho Vegas. Ideología. tu mirada atroz, ideología en la gastronomía, ideología en los talent shows, ideología sin salir de casa y cuando atraviesas el portal, ideología en los escaparates cada esquina de cada ciudad. cafetería de un nombre que no puedes pronunciar. crucial quién es el ideólogo. Repito, quién es el ideólogo de la marca Dios. ideología en Normandía, Barcelona y Beni. Mi voz la amas o la odias, dice nuestra siguiente parada, la Irundarra en Erich Furiak. Descubrimientos otra artista, Do It Yourself al 100%, que en 2021 sacó su tercer álbum, Emadan, compuesto y grabado en su totalidad por la propia artista desde su home studio. Oh, y en Edit siempre bien acompañada, pero con una decisión meditada de trabajar en solitario. Badirudi taldea sortzea. eta nik justo kontrako mugimendua egin nuen duela urte batzuk. Eta erabaki horrekin, posik jarraitu dut. Gogoko dut, holtza elkarbanatzea jendearekin, baina gustoko dut, nik nidea gidatzea. Oso argia bera. Bai, <laughs> bi mila garren urtean, kasernara taldea eten, eta bakarka bueltatzea, erabaki zuen guren neritzek. tercer álbum en solitario y experimentando con voz y sintes para salir de esa voz montañosa oh, pegada a su guitarra. ¡Oh, señor! <laughs> Pensaba que iba a pasar de largo lo de voz montañosa. ¿Cómo vamos a pasar esto de largo, <laughs> querida Nesónica? Veníamos hace dos paradas de las voces oraculares, hace dos madejas, y ahora nos encontramos con voces montañosas. Pero me entran dudas de voces montañosas porque son así como tirolesas o voces montañosas de como una montaña rusa. Yo lo había pensado más como montaña rusa, pero me quedo con la voz tirolesa también. ¿Aplica? Aplica totalmente. Para Guren Erich. Sí, <laughs> claramente. <laughs> Bueno, Erich nombra algunas de sus influencias musicales, como por ejemplo FK Twins, James Blake y otras más clásicas como Xavier Lete, Harvey, o Lou. Kritikatu egin izan naute esena mainstreamagotik letra korea piratzuak edo luzeak egiteagatik. Eta egia da pepesonikoa, nik ez nuela oraino arte ainsakonki entzun bere letrak eta gaiak. Baina orain bai. Bai, orain bai. Duzu, hau eruke irakurrita, <laughs> ja, a ber. Baina berak esaten du, hori, letrak gehienak direla bere esperientziatik sortu direnak, baina e, jolasten saiatzen dela, bere ideietatik desbideratzen. Ba, jolasten du letra horiekin, bere esperientziatetik soñarrituta, ez? Mm -hmm. Ba, bere letrekin jarraituko dugu, e, beitu. Ika erabiltzen du bere letratan. Naiz eta, dakigunez, Ika ez egin bere egunerokotasunean. Mhm. Bere hitzetan... Interesgarria egiten zait autoestetiko gizan. Garai honetan non saiatzen garen ies egiten apur bat generotik, batzetan generoak ere ematen dio beste sentzu bat gauzei. Tomaia. Bakoitzak bueno, ez? Beraukera. <laughs> <laughs> Totalmente, vamos. Jagoba Salvadorrekin batera, Eneritzek mm, Dunbala musika podcasta egiten du. Euskal musikaren inguruan, euskal musika gintza zabaltzeko eta hori izan daiteke gure eh, artista estambraren, ez, e, bueno, e, daukaten erlazioa, ez, e, anarik ere bai, ba, euskal musika eta musika gintza zabaltzen. Mhm. ba, podcast horretan, elkarri botatzen zioten ba, modu askotan eta... Zuk nola duzu gainera, musika? Ez dakit ez, e, e, nola baita... Ez zait gustatzen e, eh, zerbaiti sobera fidela izatea, batzutan eh, kanpotik eskatzen zaigun bezala, ez? Ba, entzun disko soak, edo entzun kantuak saltoka, edo entzun behar duzu, atera den berri guztia, ba, ez dakit, boladak egoten dira, ez? Batzutan disko soak eskertzen dira, beste batzuetan, ba, bueno, e, gure <laughs> arreta maia ez dago horretarako eta nahiago duzu, ba, bueno, aldatzen joan, ez? E, zure humoreak eskatzen dizun arabera eta euskarri aldetik ere ba, egunaren eta eta umorearen eta boladaren arabera, ez? Egia esan dauden euskarri gehienak erabili izan ditu edo erabiltzen ditu dela esango nuke. Gaur bere disko homonimotik aukeratu dugu kanta bat. Eta honekin bukatuko dugu, baina, bueno, bueno, zer izango dugu gero. Surprise, surprise. Oh my god, zelako madeja gaurkoa. Uf, uf, urduri jartzen dira. Bueno, lehenengo eta behin, eneritz furiak. Ekin? beltzak begien azpian doluz, doluz Untzagora paretetan gure etxea makurtuz Ura zuzendu nahi zanagatik itoz, itoz Larruaz topo badu euriak ez du errukirik izango Munduari errukirik ez genion inoiz zen Maitale denak akastun bihurtzen diren ez genuen ikusi nahi izan. Ta xamaldak agaldu ditut letrak xautu zentzua horri bota zerrua Alakorik ez dela esan dare Norrote, nihote, entzundu dela rokan rola Bidea eskola baina ez da berdin atzatik edo aurretiko oialari amaika buelta eman dizkiot eta xutu naiz menperatu nau utzi diot tal ezan berriz berriz zein zurbiak diren xabaiak dotore jantzi eta xuxurlaka profetak esan ez ez dutela nire izen akordatzen esan ez esan gabe gainetik begiratzen eta nahi dut aien zainetako Atretzo gorria, arrota suma Denok baikara lekuko isil Baxa mortua zaborrez bat edu guainarin Ikatzuzko zean honetan Ikatzuzko zean honetan Ikatzuzko zean honetan oh, oh, Banoan zegan Ezinak lurrana jago ditu Detektibo bakar batan ezin ezkabitu Zuntzak mugatzen nau Ideiak uste lu gaurko izan jekin naizen etik Atzoko akordirau ez zindu ere etxi Eneitzala ebaki munduak daren manaren antzera duetxi Onartu duen esiak ez duela sendatzen Ez dela gaitze realik paper bat ez osatzen Banoa tezegan oinak lurrean nahiako ditut Eta bakar batean ezin naiz kabitu hizkuntzak mugatzen ideiak usteldu gaur goizan jekin aizenetik atzokoak ordirau ezin dut ere etxi eneitzala ebaki munduak daramanaren antzera du etxi onartu duen esiak ez duela sendatzen ez dela gaitze reali ikatzuzko zehan honetan ikatzuzko zehan honetan ikatzuzko zehan honetan bihotzak begien azpian doluz, doluz. naiz baina, Laro gita mazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Lauro gita mazazpi irratia, ametxe egiten duen irratia. Ja naiz tú la frutería. Cómeme cinco piezas al día. Un par de peras, rajas, sandía. tenemos que cool, chía. Tutti Gabon tuti fruti maitiak Gabon Luis Zonikoa Gabonan, anez Zonika eta Gabon Ez ez ez, horindik ez Luis Da gure aurtengo lehenengo elkarrizketa Un poco de surprise, se merece, no? Vale, itxarango dugu pixka bate aurkezteko, vale? Eta zer proposatzen dugu zu, bueno, gaurko tuti azteko Ba, nik uste, para darle un poco más de secretismo, Egin dezakegu madeja sonikoan egiten dugun moduan, bertzoak, hori da, bertzoak bota, eta ia, bueno, ia, jendeak badakien nori buruz edo nor etorri den estudiora gaur. Bale, bale, eta zelan ikusten duzu igual eh, pista batzuk eh, botatzen du ditugu lehen. Nahi duzu, mm, zu errastu, ez? Ba, gizu botatzen zaizkidala. Venga, ba, unas pistas, unas pistas. <laughs> bueno, ba, a ber, aziko gara, ezaten, haidez, eh, bueno, anari entzun eta gero igual entzule batzuk kutsiak hartu dituzte zainak emosteko. Anari <laughs> gaixoa. Anari <laughs> gaixoa, gizago. Oin hartuko dugu atzazkalak limatzeko. Atzazkalak limatzeko, eh? Hori da lehenengo, pista. pista. Bale, Eta nik eman beste pista bat. Anari izendatu duzunez, ba badakigu bizipoza auzolan abesti proiektuan elkarrekin egon zirela anari eta gure gaurko super gonbidatu ba, mhm. eta peti eta Mirel Narbaizarekin batera ere bai. Vale, hori da gaurko da, no? super piston. <laughs> vale, ba, bueno, euren ezaldiak entzutera jango garan ez Venga. ¿Te imaginas un mundo sin pluma? Un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. ¿Te imaginas un mundo sin vida? Sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin vivas. Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu. Que más te da, es que no ves, que este es mi estado natural. Te digo que La gente quiere que los maricas sean muy masculinos, sin pluma, que no incomoden, que no se note demasiado que son gays. Yo tengo mucha pluma, que viva la pluma. No más plumofobia, acaba ya con <laughs> esa vieja historia. No más plumofobia, que me angustia <laughs> con esta voz y que me agobia. <laughs> Te imaginas. category is Yoburina Bodoba. ba, orain bai, e, ongi etorri dezan aldi gure gonbidatu maitiari. Gabon, jogorina boroba. Ah, Gabon! Gabon! <laughs> la Bjork de Barakaldo, nos han dicho que la Bjork de Barakaldo da... gora bior, gora Barakaldo, gora teknologia berriak, gora dan dan dana. Bai, bai, bai, bai. Gora niztasuna mesedez. Bai. <laughs> bai. Bueno, ba, oso pozik gaude, gure lehen... Ni askoz gehiago, eh, ni askoz gehiago benetan, hemen egoteaz, bai. gehiago. Bai, bueno, ni bai, ni gehiago. <laughs> gure lehenengo elkarrizketa da, Asando. hemen, guri irratza joan, bai, ikusten zaizu, Bai, ikusten zaizu, oza, gogokin zaudetela, eta urdurik ere, eta ni ere arakoetan ni beti oso urdurik egin ditut gauza pi bat, oza, que ulertzen dut, eta nada, animo, oza, polita izango da. Eta oso gustora, egongo geha, zirazki... Seguro, bai, ez. Bai. bai. Bueno, gaudela ja. Bueno, ba, galdera batzuk eh, prestatu dugu venga, botatzeko. Ba, venga, ba, animo. Hola, bueno. kontekstuan jartzeko, pake vale. zu gehiago zagutzeko. Ze kontekstua asko gustatzen zaigu. Radio Txapers eh, garela. Osuna. Radio? Txapers. Wow. Radio Txapers? Radio Txapers? De Txaperos o de... Ah, no, de, de, de, de, de pesaus, de pesaus. Ai, de nada, nada, nada. Eso son do... O sea, jakinduria oso garrantzitsua da. Ba. Bueno, konturatu gara, bai. e, jaio zinela, mila bederatzieun eta bueno, urtea ez dugula esango. Ba, baina... Bai, ez daukat problemaik, bueno. gaina zartu egin nahi dut, eta izan nahi dut travesti, eldua, eta bueno, azken mola honetan, ma, e, makillaje epintzen dudanean, ja beta horrek gabe egiten dut, eta ikusten da, ba, ez, ez dut zer ikusten, orduan, ba, nik izan nahi dut alako nik egindakoa bakoitza bere garaian, eta heldua izan nahi dut, eta, e, bai, e, eta urteak izan, eta jarraitza lan hau egiten, ozak ez dago problemaik, noiz, noiz jaio nintzen? Mila, bederatzi honetara, irurogeita sortzian. Wow, ez, oh, Agian, bai. No, zein zein egunetan, eh, zein urtetan, <laughs> mila bederatzireon. Eta irurogeita sortzian. Irurogeita bederatzean, bederatzean. Irurogeita ah, bederatzean. Paio tekniko. Paio Lasai, lasai. Ez que, bueno, ni jaio nintzen, oza, goratzen duzu, Stonewall... Mm, Horregatik hori bai, galdera. Mm, bai, ni jaio nintzen, biegun geroseago ah, Kasualitatea? Bai, bai, bai, ez dakit, baina hor negoen ja ni prez, borrokarako. bueno, ba, holako, karta astral batekin. Bai, oso, bai, oza, ni, oza, ni konturatzen, konturatu nintzen, nintzen dela gutxi, oza, bai, beti entzuten nuen, ba hori, baina batean konturatu nintzen behin, oza, ah, ostra, oza, ni hau gertatu egin zan, New Yorken, Stonewall eh, Tabernan, eh, eta ni jaio nintzen justu-justu bi egun geroxeago. Bai. Laudion. laudion. Buah, laudion. Gora laudio. Gora laudio. Gora, laudio. gora barakaldo. Gora barakaldo, gora laudio, gora huitxita. laudio dela aiar aldea, ez? Bai, ara, eh, araba da. Eh, bai. Osea, baino daukagu gertuago Bilbo, gazteiz baino. Orduan gure bizitza beti izan dugu eh, Bizkaian eta, bueno, ba, ba nire bizitza bezala, adibidez, azken mola hontan, ba, hori, ez naiz zeldua, ez naiz zaharra, ez naiz itxuza, ez naiz, ez mutila, ez naiz neska, ez naiz arabatarra, <laughs> ez nahi bizkaitarra, betikoa, oza, baina, bueno, hor, ni eh, gustora sentitzen naiz alakoetan, eta, bai, bai, bai, bai, baina polita zan, ze, gu geneukan gazteiz nahiko urrun, eta guretzat errezagoa zan ona etortzea, bilbora, eta ba, oso bizitza handia zegoen eta niretzat ere izan zen mundiala, hone atortzea bizi izatera. Eta ez dakit zure jatorrizko herrian, mm eskolan edo kointziditu zen beste personaje batekin. A ber, zen zinekin. Ez dela bat ere artista, <coughs> dela Santiago Abascal. Ja, ba, a ber. Ez dakit kointziditu zen du. Ez, ez, bera, nik uste eh, bera eh, amurriokoa da izatez edo, bai, bai, aitak bai zeukala, abazkalek zeukan denda bat eh, laudion. Eta bera egon zan zinegotzi bezala eh, laudion. Bai. Baina ni garai hartan, oza, nahiko gaztetzi, oso gaztean nintzen eta nintzen konturatzen politikaz edo ez nekien alako pertsonei bat eh, zola udaletzean. Osa, ez, ez, ez nuen ez da ikusi, ere, yeah. osa, yeah, ikusi yeah, kaletikan, baina ez nintzen konturatu. Baina bai, ezke herria berezia da, didez dago, espido freire, angoa da, mm. ibarretze, el, eh, ah, bai, laudiokoa bai, bai. da, eh, el tinieblas, <laughs> ez daki jende gehiago. Ni, jokurino boro, ba, oza, abazkalek bai berak helan egin du hor, laudion, eta zen olako herria. Baina nik uste hori oso eh, polarizatuta zegoen, eta nabaritzen da jendearen gan, oza, daukan efektuak gero zure bizitzan. Baina hori oso ah, herri potentea. Agutatu konzeptu hori de como un lugar de transiciones. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, oso, oso, oso potentea benetan. Oza, denetarik gertatzen zan, oza, ezain beste bil, bilboarekin konparatuta, baino, bai, bai, bai, bai, oza, kultura zegoen, oza, mugimendu asko, oso alternatiboa, oso underground, eta hori, oza, bai, bai, bai, bai, laudio zan oso potentea, oza, squat, adibidez, Green Day, e, taldea, Amerikako bai. taldea, jo zuen e, eskuotean. Bai, bai, bai, bai, bai, fama, famatuak izan baino lehen. Osa, kriston, ba, osa... La dio la cuna del underground o del... Bai, baino gara jartan benetan. Eta, ba, ba, zegoen zine faz, o sea, ba, zine club faz, edo, bueno, zine ez faz da bilbokoa. Zine bat, eta, bueno, nik ikusi indutut, e, eh, Mertens, e, Wim Mertensen pelikulak, ez dakizer, bueno, Las Montier, bueno, denetarik. Osa, oso, oso, kultura mailan oso potentea. Osa, do, behintzat bat zegoen hor, bizitzaten, jende asko, ba, hori buruan zeuskala, ba, ez dakiten nola esan, baina, e, nola esaten da, Um, dezirak, nahiak. Nahiak, dezirak, bai, bai, bai, bai. Eta, bai, nire, me mm, apuntaba todo. <laughs> bueno. Ratatui. <laughs> eta zen zu, Bilborekin <clears throat> lotura beti eukio zula, ni bai. atxurin bizinaz, eta irakurri genuen artez grafika Ai, bertan egin Eta, e, taberna bat zegoen atxurin el konbento, oin itxita dago ez dakit ezagutu zendu. Ez baina, eh, atxuri, eh, konbentoa zegoen en para, esperantza kalea kalean, Esperantza kalean. Zegoen eh, alde zaharrean. Ah, bai. Bai, bai, bai, ah, beste bai, luko bat bai, bai, Bueno, ni batxutan gauza asko ezaten ditut eta, bueno, naiz, agien, o, nahiko txarta saltzen naiz. Naiz dislexikoa eta kostatu egiten zait askotan nere burua ondo ipintea. Baina bai, eh, adibidez, jogurina boroba jaio egiten da eh, el konvento tabernan, baina zegoen en la calle Esperanza, Bilbo, bai, eta ez dago atxurin. Baina, bueno, atxurin eh, ikasi nuen, bueno, ez, ez nuen bukatu. Ze bazoan irakasle bat oso, bos, un poco nako, nako fastista, eta ni maritxua, eta, bueno, oza, oza, kriston, bof, es que no me aprobo, vamos, y todavía tengo una pendiente, la, tec la tecnología. <laughs> Neta. Vamos a comunicarle Animo. aquí o sea, No, me al, que el Duasan, o sea, Franco, Franco Garaikoa, o sea, bueno, no, no había manera lehengo egunean goratzen da, eh, goratzen dut nola ah, zeuden makina guztiak eta hasi izan e, eh, erakusten makinak eta lehenengo klasean jo me desmaie porque empieza a contar ahí hau ez dakiz zer makina honen gatik ez dakiz bueno ez dakiz bueno un choque ahí <laughs> intelectual de todo y social muy heavy, baina bueno, bestea oso ondo egiten nuen eta gustora eta jendearekin eta nire klaseko jendearekin, baina bai, topatu nun atalako irakasle batekin eta izen, izen eskoa izan zen e, hori. Orduan, asignatura hori, osak, gelitu nahi zen, titulori gabe, ezer gabe, eta orduan, ba, bueno, alaskai ez. <laughs> eta orduan jaio zen, jogurina. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, eta musikari buruz, Ai, Eh, esan dugu lehen pirritz porrotz eta marimototzekin bai, bizipoz hain zenuela eh, jarri dugu bebai plumofobia bai. e, igual Pepe Jarri mesedez de fondo Paris Paris Ai, ama, gustatzen zaizkigu pio pio bat eh, tax jartzea ez eh, gauzak definitu baina bizkat orientatzeko bai, eske, ni ez naiz eh, oza, adibidez, ez naiz eh, mutil normal bat ez naiz travesti bezala ez naiz normala uh, euskaldun bezala, bueno, euskaldun, osea, como vasco, osea, askotan, osea, edo izan behazea horrela, ez, mutila baldin bazea, ba, beti ibili naiz hor, uh, en la indefinición absoluta, baina polita da, polita Gu pentsatu dugu tag batzuk, eta Ai, ama, oso ondo. botan dizkizugu, Venga, ba. zerekin, eh bueno, zein aukeratzen duzu zu. Venga, vale. A ver, anezonikoa De canción infantil a mamarracha comprometida. A ver, hori nola Hori da aukera bat. Hori da aukera bat, hori da <laughs> aukera. de, de, canción infantil a mamarratza comprometida. Zure musika definitzeko gaude etiketa batzu jartzen edo osondo, Osondo, osondo, Beste bat izan alda, pluma electro synth. Ay, ama. <laughs> es que ya veréis cómo soy todas a la vez, ya Venga. Yo creo que es un poco todas <laughs> y ¿eh? nada. es maravilloso. Edo Cabaret Dream Pop. Buah, uh, soy todo. Es que yo creo que soy todo. Yo soy todo. Ahora como unian ere, egiten ziaten elkarrizketa bat, eta sanun, es que, eh, venga ba, zein da zurio haintxe bat angustatzen zaizuena besti bat, eta sanun, ba, hori, Rosaliaren, eh, eh, como sa, nola ditzen da, Japonia arras da ana, e, e, e, saoko, saoko. saoko. Eta ni, ba, ikusten dut bideoa eta esan dut, aia, mani alako bideoklip bat nahi dut, eta normalean, en, esaten da, admiraziozko sintoma bat. Bueno, bari, nik dandana izan nahi dut, edo dandana frogatu egin nahi dut, eta musika arloan batez be, osea, eske musika zoragarria da. Osa, musikarekin egin dezakezu, zura botzearekin ere, ni ez naiz abeslaria, baina irudizka dauzkate markatuan, eta jolaz daiteke botxarekin, musikarekin, erritmoekin, mezuekin, bai hasi nintzela, garai batetan, hasieran, Uh, ba hori nahiko petardeoa egiten, ze beharrezkoa zan niretzat, garai hartan, ba hori ta gainera euskeraz horregatik egin nuen esnekiago ditut osea bat batean agertzea travesti bezala euskeraz egiten eta nahiko petarda da Gero ibili naiz ez dakiz emat urtetan, e, eh, alako petardadak egiten, baina azken bola ez dakit, e, eh, agien helduagoa naizelako, baina nahiago dut egitea, ba hori, e, eh, mesuekin, abestiak, eta umena izan da, sor, sorpresa handiena, eta hor ba, bueno, nik uste, agien lena gehiena. Osa, baina bai, nik jolastu, jolasta izugarri gertatzen zait, eta musikarloan arloan, ba, ba batez, be eta egin nahi dut denetan. bai? Eh? bai? Leno askoz gehiago, geno... Azkelduan, <laughs> ah, izelduan. Bai, baina, az, leno askoz gehiago, baina bai, gustatzen zait pilo bat jendeak muitzea ere bestiarekin, nire musikarekin, edo entzutea, edo eskoletan erabiltzea, hori da nire gehien gustatzen zaidana. Ze eskoletan badauka zu proiektu ba, dibertsitateari buruz, edo ez dakigu oso ondo, ze, egiten duzen eskoletan? Bai, adibidez, e, nik ateran nune eh, sentipenak askatu abestia, uh -huh. anistazunari buruz, eta maitasun buruz, eta batean sortu genuen eh, ikuskizun bat. Meri, Mari eta Lari, eta da Maria Orzelai, bera aktoreza, e, eh, eta ni, berak e, eh, ipuina kontatzen ditu, ip, mhm. buruz, eta gero nik ba, nerea bestiak. Ba, bueno, izan da nahiko, bueno, barrakazta handia izan du, bueno, egin ditugu, ez dakit, irurgoita mar, bolo, pandemia ah, bai, bai. garaian, Eta gaude prestatzen, eh, pentsatzen egitea bigarren partea, Meri Maritalari e, eh, bigarren partea. Eta, bueno, juten naiz eskoletara eta polita da, ba, batean agertzea ni, bueno, gu txikiak inanean, alakorik ezen gertatzen, oza, uh -huh. travesti bat edo alako, es, es, es, ni bezalako pertsona bat agertzea eskoletan, eskoletan ezin eskoaz da. Ordu ma, ni juten naiz bere batxutan, deitzen diat eta egiten ditut bia besti, eta, bueno, oza, flipantea da benetan, oza, daukat, ez daukate batre problemaik, ba, pentsatuko dute, ba, ba bai dala zaharra tipo hau, eta bai, ke peluka de mierda que llevaste hombre, eta baina besteik ez. Bai, batxutan kontuatzen zeala, eh, taldean, adibidez, eh, klase bat eta maldin bazaude, agian baten bat urruntzen baldin bada, agian zuerazki bere itzean, zozer entzungo duelako, dozake, baina, bueno, oro korrean, nijuten naiz, eta, bueno, ez dakate... Baina, eta maldin bazaude zuadera horrekin, lo fliparan, no? bueno, bueno. <laughs> Bai, bai, eta normalean, haien gana juten aizenean, gero seksualizatze gehiago ipintzen diot eh, pertsonaiari, eta beti kolore gehiago, eta pailaso txiki bat, nahiz, eta bai, sexuen kontua ez da gertzen hainbeste, eta da hori jolastea beraikin, eta haiek ikustea, ba, nibezalako jendea badagola, eta polita da, benetan. Entzutan ari gara oinen sentipena gazkatu, igual, igo, Venga, ba, igo, soragarria ba, da. Camporatu, mai sabes tú bioxes, Ba, oniburu egin dugu tuti ze txikitan faltan bota ditugu erreferenteak izatea eta hmm. bueno, naiz eta erreferente ge, gero eta gehiago aurkitzea, faltatzen dira oraindik eh, erreferente asko, adibidez, pasaren programan itzen genuen Ekin eh, Kim Drakin bat. Ah, sondo. Bai, eta, eta bueno, ba, lehen Drakin iburuze eh, itzen genuen aldia izan zen, orduan hori, no? Ba, nola, ze garrantzitua da hori, olako referenteak izatea, eta eskoletan, ba, super, super, super garrantzitua. Bai, bai, bai. bai. guk, adibidez, ni, beraien gana juten naizenean, beti izaten ni ez naizela erreferente bakarra, eta hori argi eta garbi guztien dut, oza, ni bezalako jendea badago, baina oso jende ezberdina dago munduan, eta neska, oso, oza, neska bai, e, bai kamioi batetan eh, lan egiten dutenak, eta, eta ere ministak dienak, eta hori e, badago zirazki atletik de Bilbao taldean, futbolean e, homoseksual edo maritxuren bat, zirazki, baina ezin, ezin du esan, orduan, horregatik gado de Ba, jende hori ateatzeko eta lasai-lasai esateko zer den eta mm, emakumena da, osea, nik eh, askotan deitzen diate edo idazten didate eh, drakinek esateko joske hemen en Bilbon adibidez ez dago mugimendurik, ez ezer, ez dago de lokalik, ez dago ezer. zer eta nik e, eh, zaiatzen naiz, e, eh, zatu naiz batxutan, ba hori, eh, tabernetan eramateko, baino, jo, oza, gutxi dira, amengoak e, batzuk daude Bartzelona, Madrilen, baina, bueno, oza, lagunde egin behar zaie. Zadibidez, agian maritxuok, ba, beti gea, pizkat, ba, un poco morro, y, nos, vamos, edo ze lekutan. Baina haiek, ba, hori, behar, de, behar dute lekuren bat, edo laguntza, eta ni nago benetan hor laguntzeko, zak, egin behar dugu. sortu egin behar da hemen Bilbon, mugimen mugimendun bat. Mm -hmm. Mugimendu bat, oza, drakuidena. Bai. Kinena, barkatu. Bai. Eta drakui munduan, Bilbon, esango zenuke leku bat dela, <clears throat> bueno, e, eh, keta bai. koge, edo... Bai, bai, bai, bai, nabaritzen da, eh? oza, ni jaio nintzen lasferin taldean, bai, bai, eta, bai, beti, beti, beti, oza, hemen egon da kultura, ja, oain dela urte asko, ba, ja, bazegoen e, la otsoa, beraien eh, garaien eh, beraren garaien ere zeuen hasier eh, Bilbao, la Serafina, la, la collares, no, la, la medallas, bueno, zeuden, Rafa Pantoja, ba zeuden, zeuden asko, eta beti, bai, egonda, bai, Euskal Herria maian ezakit baino, bai, adibidez tolosan, iauterietan, edo aratuzteetan, e, mm, gizonei, mm, oza, gizon askok emakumez jazten dira, oza, hemen zer dago feminidadearekin, oza, beti ezakit zergaitek agian oso herri, indartsua izan delako, potentea eta maskulinoa edo ezakite edo beti indarra eh, erakutsi egin behar zan, agian gero ezke daukagu, danok daukagu feminidade hori, eta, bueno, oza, tolosan adibidez, e, arraztu oza, mutil gehienek, bai, erabiltzen dute mozor hori, eta hemen badago jende asko, ba hori, eh, emakumea izan nahi duela, edo behintzat, ba hori, gustatzen zaiola Bai, eta emakumea izatea mhm. eta badaude dia cross dresser dia adibidez heterosexualak mutilak eh, baino eh, emakumez jantzea gustatzen zaien zaien eh, zaienei eta konzeptua cross dresser eta dia normalean ba hori gu normalean ba bueno homosexualok garenok ba bueno bai travestiak edo drakuin, baina badaude mutil asko heterosexualak direna, baino eh, askotan beti eh, eh, etxean eta izkutuan emakumez gazten dira. Eta dago mugimendu handi bat, batez be Bartzelonan, crossdresser, crossdresserena eta eta daude ezkonduta eta haiei mutila hauei emakumeak izugarri gustatzen zaizki baino ere batzutan nahi dute emakumez jantzea hori da crossdresser bat eta adibidez bueno ni jun, naizenean Barcelonara eh, haiekin eh, kontatatzen dut eta bueno zenolako festak eta zoragarria da, oza, zoragarria da. Eta ni askotan, beraiekin hitz egitea, eta azken nire emazteak ez du ulertzen, ez du ulertuko. Eta daude beti, ba, ba, eskutuan berriro. Hor ba, ba, daude, daude drakin, daude crossdressers, eh, daude ba, zuirazki maritzuak eh, futbolean eta profesional munduan eh, lan egiten edo aritzen direnak, Orduan ba, oraindik dan dan dan dana oso ondo ez dago, osea jarraitu bai. egin berdugu borrokatzen. Bai bai, bai, bai. bai. Eta justu igual horrekin lotuta jarriko dugu orain zure eh, zuren abestiren bat. gero jarraituko dugu hitz egiten. Eh, hori horren kontra, bueno, eh, gertatzen diren eraso ah, sexistak. Bai, Orduan jarriko dugu orain eraso sexistarik ez. Oso ondo. Aurrera Pepe Sonikoa. Gaur egun da erraza Kanonak apurtzea Gizartearen aurrean Orbera bezela libre izatea Trapesti transexualak Gehi eta lesbi sexu era zuen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez Erazo sexistarik ez, ez hemen ez inonez Libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi Erazo sexistarik ez, ez anez aldaketak Hau da eguera latza Gizarte honen gaitza Ez ez da du behar duguna Gure ginkizuna zalatu behar da erazo sexistarik ez Ez hemen Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen gabe horrelako jarrera Zure eskuetan dago Hau onartzea edo behin eta berri zalatzea Ez aitez egon geldirik Mugitu, salatu, gelditu Erazo sexistarik ez Ez hemen ez inonez Libre maita, libre bizi Zure aukerari eutzi Erazo sexistarik ez Ez da ozen Bizitzan beldu orain entzun duguna bestia izan da eraso sexistarik ez Eta hemen jarraitzen dugu gure super gonbidatuarekin, jagurina Boroba Eta, bueno, jarraituko dugu apur bat hitz egiten, ez? Bai, gustatuko litza eguke, igual pixat gehiago hitz egitea sentipena kaskaturi buruz, abesti honen inguruan dagoen eh, proiektuari buruz, e, zenbat egon zinen hau egiteko, nolakoa da proiektua, mm harremanak egin dituzu, jo, bai, gara, Oso polita, oso prozesu, oza, bueno, adibidez egiteko sentipena kaskatu egon urte bat adibidez, arropa, dago oso pentsatuta, ez izateko oso seksualizatua, eh, ba, badaude, bueno, gero ipin badaude lau bertsioi eta bata da flamenka. Ah, bai? Laurita Bari. flamenkitak. Ah. Gero, eh, sentiperak askatu, hori ipin egin behar duzue. Zora garria da, oza, sentiperak, oza, nola, anistazunari buruz egiten dudanez, ba, esan nion eh, Laurita flamenkitari egiteko abesti bera, baina flamenkoz, eta zoragarria da, da. Eta gero Madrilgo tipo bat, lagun batek, bera ez du Euskaraz egiten, baina egin zion, egin zuen bertsui bat, oza, pizkat modernoagoa eta hori, orduan, hitz egiteko hori... Eh, Anistazunari buruz, ez? Bai, bai, bai, bai. eta daude, eta bai, eh, eh, gero Spotify daude bost bertsui, bata maketarrena, oza, bidali zidatena egiteko, En, u, erabiltzen duguna eskoletan da Ruben G. Matiosekin egin duguna, baina hori dago Laurita Flamenkitak egindakoa, eta zatez una joia, abesti hori. Hau da. Hau maite du benetan, zer diren bai. ezan ezinik, da eta tristuraz betean. bai, ni bai. Musika, niretzat musika oso garrantzitsua esan da nire bizitzan. Beti ba, bakarrik sentitu naiz, homosexualan nintzalako, orduan beti hartzen dituen kaskoak, oza, ez dakit, eh, ni heldua naiz, eta pues, los, el Discman, oza, zintak kaset, ilas pilas gastatu arte, oza, pila gastatu arte, ba, hori hartu musika eta intxuteak kalitikan, eta indar, hartu musikarekin. Eta niretzat oso garrantzitsua esan da musika kontua. Eta horregatik eh, nola dislexikoa nahi eta irakurtzearena eta letren guzti buf, niretzat kostatu egiten zait, baina bai irudi aldetikan eta musikarekin nik uste e, eh, gauzapio bat kontatu daitezkela eta hortan nabil. Bai. Bueno, eta ba, ez dakit bukatzeko nahi duzun ba, musika gomendioren bat, ah, bai, bai edo bai, bai, <clears throat> bai. bota ona bai. gure entzulei. Sorionez, sorione, batan Euskal Herria mailan badago beste artista bat, Albina Estardaz ez, izenekoa, mhm. eta bera iruinekoa da, gazte-gaztea, E, eta badator indar handiarekin. Eta... Iruñan daude talde asko betandola, eh? Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oza, bai, bai, bai, hor dakizkite gauza pio bat eta kontuatzen dute. Eta hor, agertu egin dia, ez dakiz zenbat trabesti, baina bata, adibidez, Albina Estardozek, euskeraz egiten du, eh, ja egin du abesti bat, eta eh, hau da primizia, gaude prestatzen, Albina Estardoz eta ni, abesti bat. Eta aterako da, ez dakit noiz, baina, bueno, eh, hor gabiltza egiten. Eta bera da, bueno, esango dizuet gauzatxo bat, kuriosidade bezala. aurreko gunean, eh, jo nintzen eh, instituto batetara, eh, ba hori, klase bat ematera, bueno, hitz egiteko nire bizitzari buruz, nire lanari buruz ere, oain bertan bezala. Eta, bueno, zeuden e, zian gazteak, gazteak amasei, amazazpi urteko jendea, Eta, bueno, klasean zeuden, zegoen nioa eta, bueno, nahiko formal. Baino, atera ginean, taberna batetara zerbait hartzean, e, bori, diogunin jantzita, eta bat batean ja haiek jazien haiek eta eta adibidez eh, neska batek esan zian bueno, oza, gauza flipante bat ni e, daukat arropa eta saltzen dut hori onlineen eta ez dakit eta esanien jo gustatuko litzai zueke ba nere arroparekin nik eh, argazki batzuk egitea eta hori eta neska batek esan zian cuando quieras. No tengo ningún miedo al, al éxito. Ay, ama. <laughs> No tengo miedo al éxito. O sea, a ver, gure san gustis contracua. Nada, si fracasas, no pasa nada. Desarrollada de la religión, del cristianismo, el perdón, no sé qué. Eta bien, en nescak. eta albinas tardas orida. hori dator, dator, datos, gazteak datos indar handiarekin. Eta kontratzen dute, bai medioak, bai zare sozialak eta guzti hori, eta neska horrek esan zian, no, no, si, lo que quieras, no tengo ningun miedo al éxito. Eta albina tardos hori da. Ni naiz pizkaton baka, ei, benene, benene, benene, sarra. <laughs> eta albina tardos gaztea da, entzun egin behar dezue, dagoa telebiztan lan egiten, eta gauza pio bat egiten, eta daukat, vamos, buru privilegiatua, eta oso zabala, eta ikasten dezu, nik ikasten ditut gauza bat beraiekin, osak aurrera gazteria. Ba, hemen jarriko dugu zuen kolaborazioa, fijo, albinaz eta jogurina boro bat, zinek es una bomba. Si nos montu un pollo que flipas. <laughs> mila benetan. Jo, ba, ba, ba, gurekin egoteagatik. Ba, netxe zora garra izan da, benetan. Eta etxuli egin behar nez barriro, zake, bai, bai, badakin bai, unzaudete. ba, albinarekin bai, bai, bueno, ba, gustora, bera da oso oso, oso potentea benetan. Gaztea, super guapa, baina ere buruak, buruak oso ondo, dauka bezakin nola esan, baina bai, bai, bai, bai, badaki zer nahi duen, zer egin nahi duen, eta nola, eta lortuko du, eta badago aintza zebatan hortan, eta horregatik, osake nada, etorkizuna badaukago mintzat. Hori da, ba, programa izteko, Eta bai. bukatzeko, bai. entzengo dugu Albina, Albina Stardust. Ba, eskerrik asko Ma, jogurina. Mi azkazuei, mi azkazuei. Bai. Ba, hondia izan da nire, zaldenetan. Laster arte. Ba, bai. agur. Agur. agur. agur. berdin Ke Ez naiz izango Inoizuen zuen payaso Neska katxarro Bere buru azarro Ni neu naiz orain Ez nago inoren zain Ez ere zetik jaio nintzen Begira orain kezkatuta kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola Izan bergara libre eta travesti Eta punto, jarri dezagun Honey, listen up, this is not what you thought These girls changed the game, they made me free, they made me fuck Gaga in the room, pink flamingos in the pool Miss Madonna, and Bowie too, strike a pose and make your move Ezer ez edik jaio nintzen Begira orain nola zaudeten, eh? Uztu duzeo bukatu dela? Egu txili ordeak eta bukatu dezagun. Iru, bi, bat. Ez ere zetik jaio nintzen, begira hori.